Israëlieten het tot reg oor Gebeha gegaan, en daar is roekeloos geveg. Die Benjaminite het nog niet besef dat de ramp op hulle afkom nie. Maar die Heere het hulle verslaan vir die Israëlieten, en die Israëlieten het op die dag 25.100 man van Benjamin, al al dapper soldaten, om die lewe gebring. Toe die Benjaminite besef dat hulle verslaan is en dat die Israëlieten net vir hulle teruggeval het omdat die Israëlieten staat gemaakt het op die hinderlaar wat hulle teen Gebea opgestel het. Die mannen van die hinderlaar het toe gauw in Gebea verspreid in die stad oorweldig in die inwoners om die lewe gebring. Daar was een afspraak tussen die Israëlieten en hulle hinderlaag om een groot rookwolk in die stad op te stuur. Toe die Israëlieten omdraai om te vecht, het die Benjaminite begin om hulle dood te maak. So wat dertig man is om die lewe gebring, en die Benjaminite het gedink, ja nee, hulle is weer dier ons in die geveg verslaan soos die vorige keer. Toe die rookwolk uit die stad begin opstijg, het die Benjaminite omgedraai, maar die stad het klaar in vlammen gestaan. Toe die Israelite omgedraai het om te veg, het die Benjaminite baie bang geword, want hulle het besef dat de groot ramp hulle getref het. Hulle het met die woestijnpad voor die Israëlieten weggevlug, maar hulle kon die geveg nie vryspring nie, want die wat die stad in pijn geleid, het, het hulle verslaan. Die Benjaminite is omsingel en zonder genade achtervolg. Hulle is weg oor Gebeha, aan die ooste kant, platgeloop. Van Benjamin het daar in die geveg 18.000 man geval, allemaal dapper soldaten. Die ander het weggekom naar die woestijn toe, naar die Remonrots toe. Op die groot paaie het die Israëlieten nog 5000 man doodgemaak. Hulle het die Benjaminite nog achtervolg tot bij gedom in 2000 man om die leven gebring. Uit Benjamin het die dag 25.000 man geval, mannen wat kon veg, allemaal dapper soldaten. 600 man het tot bij die Remonrots gevlug. Hulle het vier maanden lang doorgeblij. Die manschappen van Israël is terug naar die gebied van Benjamin toe. Daar het hulle van stad tot stad gegaan in alles, mens en dier, om die leven gebring. In al die steden het hulle alles wat hulle aangetref het, verbrand.